Katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Esat sveicināti rādījumā, arī raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Mani sauc Anija. Un mani sauc Kārlis. Un šodien ar mums ir kopā skolēns Adrians, skolēns Georgs un skolniece Adriana. Georgi, pa cik apciemo šo raidījumu pirmo reizi, varbūt pastāst par nedaudz par sevi. Uh, man ir uh, 12 gadi. Es eju 6. klasē Rīgas Katoļu ģimnāzijā. Uh, es brīvajā laikā um, izklaidējos ar futbolu un video spēlēm, un man ļoti, ļoti patīk mācīties. Un kā jums visiem šodien iet? Uh, man iet diezgan labi. Uh, šodien saulaina diena, uh, vēlāk hockey sāksies. Tas būs noteikti jāskatās. Jūs kāds skatāties? Protams, protams, es nevaru sagaidīt šo uzvaru pret Ameriku. Cerams, es ceru arī, ka būs uzvara. Un Adriana, kā tev? Es kā tev iet? Jā, man iet ļoti labi šodien. Forši arī skaisti dieniņa un to es vasarā. Un otrs Adrians. Uh, nu, man arī man iet labi šodien. Uh, uh, šodien forši bija māksla ārā. Uh, Un uh, arī diezgan silts laiks. Tas ir arī forši. Ko jūs darījāt mākslā? Uh, mēs zīmējam kaut kādas nu, lietiņas, kaut kādas, nu, kaut kādas augstas, kaut ko tādu. Un man šodien es teiktu, ir ja diezgan labi. Skola gan arī jau beigusies, bet nu, tomēr nevar īsti tā pateikt, jo tomēr ir vēl daži darbi. Nu, protams, mums būs projekta nedēļa nākamā nedēļa, un par to esmu diezgan priecīga, jo man liekas, tas būs ļoti jauki. Kārli, kā tev liekas? Nu jā, es uh, projektu nedēļu, nu, es teikšu tā, labāk projektu nedēļu nekā vēl viena nedēļa uh, mācības, jo, nu, jau mājas, gribās atpūsties, tad uh, projektu nedēļa gan jau būs tāds krietnes um, atvieglojums no vispārējā. Nu, tieši tā, es priecājos, vismaz šogad mums nav eksāmeni vēl, bet 11. un bet 12. 11. tas ir um, brīvprātīgi. Nu jā, bet tāpat vajadzētu, lai nav neatliek visu uz 12. klasi. Nu jā, tas gan. Jā. Un kā mūsu skolas skolā atceras, mūsu skolā tika rīkota māmiņa diena un tāds brīnišķīgs pasākums, ko tieši es ar Kārli vadījām. Kārli, vai tev patika šis pasākums? Uh, pasākums bija labs. Noteikti stress mums bija vadot, es domāju, Noteikti. bet, nu, bet uh, pārvarējām. Jā, bija labs pasākums, manuprāt. Uh, ļoti interesants. Man, uh, eh, kā man stāstīja, māmiņām arī ļoti patika. Tad jau kā, kaut, kaut ko jau pareizi mēs izdarījām. Uh, bet kā jums pārējām patika pasākums? Kas vispār bija? Uh, man diezgan patika. Uh, lielākā daļa no pasākuma liel, mazākie bērni uzstājās, bet kā mēs paši uzstājāmies, mēs, uh, mūsu klasa stāstīja par savām personalitātēm. Un, um, un tā kā, nu jā, diezgan interesanti bija. Es dzirdēju to, ka šis pasākums izraisīja dažām māmiņām pat tās, tādu ne, no, neapsveramas emocijas. Tu to dzirdēji, Kārli? Tādā pozitīvā ziņā? Jā, tā kā pozitīvas asaras pat bija, es redzēju. Bet man liekas, ka tas bija nu, ļoti laba pieredze noteikti man un tev. Vada pasākumu. <laughs> Visi cilvēki, visi māmiņi priekšā. Ko lūdzu? Tā kā laba pieredze vada pasākumu, visi māmiņi priekšā, jā? Ja? Nē, es domāju, liekas, ka bija ļoti forši tas, ka mēs varējām plānot visu. Tas, protams, jā, bija grūti, bija satraukums, bet nu, kā savādāk iemācīties un kā, ja neaizēja cauri tam un kā, nemācīties. Un varbūt arī kaut kādas kļūdas mēs pielādējām. Bet nu, galvenais jau par iznākumu un to, ka mēs nākošais uzstāsimies labāk. Nu, jā, tas gan. Un, uh, Jūs pārējie, uh, neieskaitot Georgu, jūs arī bijāt tajā pasākumā? Um, es tieši nebiju, un mūsu klasa neko neuzveda. Un, uh, jā. Jūs septītajā esat? Jā. jā. Nu, jā, dažas klases bija, kuras nepiedalījās, bet uh, jā, bet... un Adriana. Uh, nu, man pasākums tas nu, diezgan patika, jo mums pats uzdā, uzvedums bija diezgan īss. Un, uh, bet, bet uh, nu, lielāko daļu mēs spēlējām futbolu. Vai tu varētu pastāstīt, uh, nu, gan tu, gan Georgs, vai jūs varat pastāstīt, uh, ko jūs, kāds jums priekšnes mums bija? Georgi, tu varētu pirmais. Um, uz priekšnes mums bija tā, ka uh, mēs visi uh, kopā klasē, uh, katrs pa savām draugu, tā kā grupām apmēram nostājāmies, un tad mēs katrs gājām pie mikrofona un stāstījām, uh, kas mums tieši patīk un uh, ko, ko mēs brīvajā laikā darām. Un kā, protams, mēs katru, katrs mēģinājām uztaisīt kaut kādu humoru. Kā piemēram, es biju pateicis, ka man ļoti, ļoti patīk mācīties. Un, jā. Tev patīk mācīties, Gorgi? Nu, nebaigi. Kāpēc tā? Nu, nav tā lieta priekš manīm, bet nu, dažreiz pamācīties arī diezgan interesanti ir uzzināt jaunas lietas. Ja saproti, tad arī ir interesanti. Nu, jā. Un kā tev, Adrian? Nu jā, kā jau, kā jau Georgs teica, mēs sastājāmies grupā un nu, stāstījām par sevi. Un, nu jā. un kāpēc jums liekas, šī diena ir tik nozīmīga tieši māmiņa diena? Nu, manuprāt, māmiņa diena ir nozīmīga diena, jo māmas var atcerēties, kad, nu, ka viņas ir mammas. Un, kad, jā, tas ir forša pieredze. Mm, manuprāt, šī diena vispār kā tāda ir nozīmīga, jo, manuprāt, mēs nevienmēr novērtējam mūsu mammas tik ļoti, cik mums vajadzētu. Un, nu, es domāju, šī ir tāda diena, māmiņa diena, kur mums tiešām ir iespēja to arī izdarīt. Kur mēs apskājam savu māmu, pasakām paldies par visu, ko tu esi mums izdarījusi. Un vienkārši uzlabojam viņas uh, garstāvokli un, uh, un, un, un, un reāli viņai varam teikt, var teikt pasakam, ka mēs, mēs tev novērtējam, paldies par visu to, ko tu mums esi izdarījusi un tā tālāk. Nu, manuprāt, šī diena tiešām ir ļoti nozīmīga, jo bieži cilvēki aizmirst pateikt to vārdos. Un parasti māmiņas arī mazāk pasakā vārdos, ko viņas domā labi par saviem bērniem, par to, ka viņi lepojas ar to, Un man liekas, ka šis, tieši šī diena ir tāds kā laiks, kad tu sanāc kopā un atgādini, kā mā, pasaki māmiņai par to, kam, kam tu esi pateicīga. Un tā teikt, izveidojot šo saikni vēl stiprāku, bet es vispār esmu pamanījis, ka tā, tieši tēva dienu svin daudz mazāk nekā māmiņa dienu, un man šķiet, ka tas ir ļoti nepareizi. Es īsti nezinu, kāpēc tā ir, jo abi vecāki ir vienlīdzīgi svarīgi, bet kā jums liekas, vai tas ir godīgi? Um, man pašam liekas, ka tas nav godīgi, kā, protams, kā Anī teica, kad um, vajadzētu abus uh, vecākus nosvērt uh, 50-50, un jā. Bet man liekas, ka uh, šī diena ir īpaša, tāpēc, ka uh, bez mamām mēs nebūtu. Un, uh, jā. Un kā tev liekas, ka šīm abām dienām vajadzētu būt vienlīdzīgi, tā kā nozīmīgām? Jā, man šķiet, ka, kad, kad vajadzētu būt tā, tāpēc, ka, kā jau teicu, abi ir vienlīdzīgi, un tas, tas šķiet negodīgi, un tas arī nezinu, kāpēc tā ir, bet uh, jā. Nu, man šķiet, ka uh, šajā māmiņa dienā tieši ir tādi, nu, vairāk arī, kā pateikt, Mēs nesen par šo mācījāmies, bet kad vairāk izplat šo informāciju par māmiņu dienu, piemēram, tur piedāvā visādos veikalos, tur māmiņu dienām šīs, māmiņu dienām tās, bet par, nu, vīriešu dienu tieši, nu, nav tā kā uzsvērts tas, ka tas ir tēvi, ka cik arī tas ir nozīmīgi, loģiski tas ir darbs, un ļoti vairāk vajadzētu, man liekas, pievērst tam uzmanību, Un varbūt nākotnē mēs kaut kad varētu sal salabot šo problēmu. Kādi, Kārli, kas tev ir par šo sakāms? Uh, es tev uh, pilnībā piekrītu, Anī. Es domāju, nu, nav īsti kas sakāms vairs tā kā pēc tava teiktā. Bet vispār bija aizdomājies par šo? Ja godīgi īstenībā, ne, es nebiju aizdomājies. Es tā kaut kā ne. Nu, nekad nebija uz manas prāta līdz uh, tam brīdim, kad tu šo vispār nu, nu, kā ideju pieminēji. Jā, tas un ir ļoti dīvaini. Tā. Man šis bija, mēs arī tieši domājām, un uh, mēs teicām, ka uh, ar draugiem, kad uh, vienmēr, kad māmiņa diena, vienmēr viss gatavojas tur mēnešiem iepriekš, tur nākamnedēļ māmiņa diena un tā, un parasti tēva diena. Tu, O, oh, tu zināk, nākamdien, tā, rītdien ir tēva diena, piemēram, o, oh, jā, tiešām, tā kā, nu jā, kad tas tā nav tik ļoti izplatīts. Jā. jā, man liekas, ka vairāk vajadzētu tieši izplatīt šo uh, tāda, tā teikt, datumu un kāpēc notiek šīs svinības. Un, kā, jo daudz pat nezina, kurā datumā ir vīriešu diena. Jā, kāpēc nu, tas ir tik tā, svarīgi? Jā. Jā. Ja tomēr... nu, jā, bet tā kā vīriešu diena un māmiņa diena nav gluži tas pats, manuprāt. Mēs runājam par tēva dienu. Viņš tikko, nu labi, jā. Es atvainojos, varbūt es pārteicos. Un, Georgi, ko tu domā par šo? Um, nu jā, uh, man nav baigi ko teikt, jo nu jā, man nav baigi nekādu komentāru par to. Tu biji iedomājies par to, kad vec, nu, tieši tēva dienu svin mazāk? Mm, nu, es esmu, nu, ne pats iedomājies, bet ja tā, tagad es tā, par to padomāju. Um, nu, jā, es teiktu, kad svin mazāk un vajadzētu eh, eh, svinēt daudz vairāk, jo nu jā, ap vecāki ir līdzīgi. Un uz šīs nots mēs ejam mūzikas pauzē ar dziesmām.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 See you again. We've come a long way, a long way. from where we began. You know, we started. Oh, I'll tell you all about it see you again. Let me tell you. When I see you again. out your way, and the vibe is feeling strong.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 Un mēs vēlamies pateikties par jūsu ziedojumiem, jo bez tiem mēs nebūtu šeit. Ja jūs vēlaties pastāstīt par to, kā jūs atzīmējat māmiņu dienu un ar kādām tradīcijām ar saviem bērniem, zvaniet uz numuru 67 969 131. Tagad atkārtošu numuru 67 969, 131. Un tagad iesim atpakaļ mūsu iesāktajā tēmā par māmiņdienu. Un tagad es vēlos nedaudz dziļāk iet šajā tēmā vispār, kāpēc tā ir mums tik svarīga un tagad, lai atcerētos tādus brīnišķīgos brīžus ar savām māmiņām, varbūt, Georg, tu varētu pastāstīt, kāda tev ir atmiņa, kas tev ir palikusi dziļi sirdī, kura ir saistīta ar tavu māmiņu? Um, man pašam, uh, man tagad uh, grūti izdomāt, kuru, bet um, viens ir gan jau, uh, kad es ar uh, uh māmiņu pavadīju laiku spicē, un mēs uh, visu dienu staigājām apkārt ap veikaliem, un man ļoti patīk pavadīt laiku ar savu māmiņu, un tā ir viena no reizēm, kad es ļoti, ļoti priecīgs biju ar māmu kopā staigājot pa veikaliem. Tas ļoti forši, tā kā Galvenais ir novērtēt tieši šos mazos momentus, kuros tu saproti, cik mazi momenti, kas pat citiem nešķistu, tik nozīmīgi var iz, uztaisīt tavu dienu daudz labāku. Un mums visiem vajadzētu atcerēties to, cik nozīmīgas māmiņas ir mūsu dzīvē, cik daudz tās dara mūsu labā. Un kad uh, mēs nebūtu tie cilvēki, kas mēs esam šeit šodien, ja mūsu māmiņas nebūtu mums palīdzējušas, Un, Adriana, varbūt tu varētu pastāstīt? Adriana, pastāsti par kādu īpašu atmiņu ar savu māmiņu. Um, nu, man īpaša atmiņa par uh, savu mammu ir noteikti, kad uh, mēs bijām ceļojumā gru, uz Grūziju uh, trīs nedēļas, un kad mēs uh, gājām četru dienu pārgājienā, un tur mēs sasniedzām virsotni, kas bija kaut 3015 metru augstumā. Ļoti interesanti. Kāpēc tev ir šī atmiņa tik nozīmīga? Uh, nu, tāpēc, ka tas bija iespaidīgs skats. Un, jā. un tieši māmiņas klātbūtne šo skatu padarīja labāku? Nu, tā varētu teikt, jā. Un Kārli, kā tev? Man tev ir, ir kāda īpaša atmiņa? Man ļoti daudz atmiņas. Grūti izdomāt, kuru, pa kuru es tā kā gribētu padalīties, bet um, Ja godīgi, manas mīļākās atmiņas ar māmu ir vienkārši tās, Eh, ja, tā, ja to tā var pateikt, vienkārši tās ikdienišķās lietas, varbūt vienkārši, nu, eh, nezinu, ka mēs ejam kaut kādā uh, pastaigā pa rejonu, vienkārši, nu, tad, kad ir silta diena, mēs vasarā, es atceros, mēs ļoti bieži kādreiz vasarā pa mūsu rejonu staigājām apkārt vienkārši un runājām par visu, ko tur pa dzīves lietām, par ģimenes lietām, par visu, ko var teikt, jā. Ja? Un uh, tas tās atmiņas man, man personīgi ļoti, ļoti pal uh, dziļi palikušas joprojām. Jo, nezinu, vienkārši tā kā, vienkārši laiks pavadot ar māmu, tas ar to, es teiktu, ar to ir pietiekami man. Es tev noteikti piekritīšu, Kārli, jo, nu, ko es vēlējos no jums vairāk dzirdēt, tā teikt, arī ko Georgs teica, kad uh, tev nav jābūt nekādam īpašam, tā teikt, laika apstākļiem vai dzīves posmam, lai tu teiktu, ka tev ir brīnišķīgs mirklis vai diena pavadīt ar savu māmiņu, jo tas viss ir par to, ka viņa tev ir līdzās, ka viņa tev ir blakus un tādā ziņā, jebkurā vietā vai momentā, kur tu būsi, tev vajadzētu no, novērtēt šo laiku ar savu māmiņu. Un, jā, es tev uh, piekrītu, Anī. Jā, un runājot tieši par šo īpašo laiku pavadīto, uh, Vai jūs uh, savā ģimenē svinat māmiņu dienu? Ja pilnīgi godīgi, nē. Nopietni. Uh, kaut kā vienkārši nesenāk. Mēs svinām, protams, sieviešu dienu, bet māmiņu dienu kaut kā nesenam. Nezinu. Pat ne puķīti. Nē, nu puķītis skaidrs, ka puķītis. No. Nu bet uh, pārasti, pārasti ziedas, ziedus mēs. Um, Uz sieviešu dienu. Es atceros, šajā gadā man brālis man uzrakstīja tieši ar uh, ļoti skaidru īziņu. Uh, es uh, nopērcu ma mammai, um, kā, nopērcu mammai uz mana vārda puķītes. Tad es gan sev, gan mana brāļa vārdā arī nopirku. Tad mans brālis atgriezās no turienes, kur viņš tagad uz brīdi ir. Un tad mēs kopīgi manu māmu apsveicām sieviešu dienā. Ah, tad tu par sieviešu dienu runāji. Jā, jā māmiņa diena īsti nesenāk mums. Nezinu, mēs nu, labi. tā tradīcija mums mēs nesenām vienkārši. Nu, vismaz puķītas, tas labi. Un Adrien? Uh, nu, man ir līdzīgi kā Kārlim, protams, uzdāvina puķītas, uh, nu, puķis uzdāvina, bet, um, uh, nu, nopērk arī kā deklāru, bet tā kā svinības, kā svinības, tad baiganā. Nu, vismaz laiku pavadiet kopā. Nu, jā, tie, jā. Tie, ne, tas jau arī ir Nav jau jābūt baigajām svinībām tikai laiks, kad tu tā teikt, novērtē savas mātes klātbūtni un pavadi laiku ar viņu, parādi to, ka tu mīli viņu. Un tā, un Georg? Um, es uh, svinu māmiņu dienu. Uh, mēs svinam ar, uh, piemēram, pasūtam ēst kaut kādu suši vai kaut ko, un uh, priecīgi pavadam laiku. Vai nu mēs uh, uh, aizējām pastaigāties un parunāties. Un es teiktu, mēs svinam. Es, piemēram, mammai dodu puķis katru māmiņu dienu, kad ir. Un arī šo māmiņu dienu es mammai biju uzdāvinājis māla trauciņu, ko es pats uztaisīju. Wow, kur tādu uztaisīju? Uh, skolā. Mājatarībā? Uh, nē, mums, uh, mēs uh, vispār, uh, mums uh, vienu klasu stundu, vien klasu stundu uh, Eh, vai vācu valodu mums bija uh, eh, pārcelta, un mēs uh, taisījām katru smalku trauciņu priekš māmiņu dienas. No, nu, tas ir ļoti jauki. Es domāju, mājturībā, jo desmitiem klasēm, cik es zinu, nenotiek mājturība vispār. Tas ir diezgan bēdīgi. Karl, kā tev liekas par to? Es nu, zinu, man mājturība kā kuru gadu. Vienu gadu patīk, otru gadu nē. Tad es tā, ja godīgi sakot, varu izdzīvot bez mājturības. Nu, labi, tas bija tā teikt, interesanti. Tā kā, uh, arī padarīt kaut ko, kas nav tā teikt ierasts skolā un skolas laikā teikt, teikt. Un es īstenībā svin īsti tāpat kā Georgs svin māmiņu dienu, mēs pasūtam parasti ēst, parasti suši arī, un nosvinam tā mīļi arī tādu kādu maziņu dāvaniņu māmiņai varam nopirkt un, protams, puķis. Un, Adriana, vai tu svini māmiņu dienu? Um, es neteiktu, ka mēs svinam baigi grandiozi kaut ko tādu, bet, jā, protams, mēs cenšamies vismaz nosvinēt to, atzīmēt un, uh, jā, tā mīļi pavadīt laiku kopā. Un tas jā. ir galvenais pats laiks un momenti pavadīt kopā. Nu. Ja jūs varētu raksturot savu māmiņu vienā vārdā, kas tas būtu? Georgi. Mīļa. Adriana. I, atvērta ļoti. Kārli. Uh, mīļa. Sāk jau atkārtoties, un Adriana. Adriana. Mīļa arī. Jā. Es teicu, nu, tas, ir, tas ir grūti pateikt, kā, kā var vienu personu vienā vārdā izskaidrot. Kā, kas tev ir pirmā lieta, kā, kas asociēs tā īpašība? Es teiktu, izturīgi un drosmīgi. Nē, nu es arī, tad, ja varētu piemest vēl klāt, es arī pieliktu klāt uh, strādīga ļoti. Čakla. Es arī, jā. piemēram, teiktu čakla, jauka, nē. Jā, noteikti, Tāpat. jā. Un, ko jūs visvairāk apbrīnojat par savu māmiņu, jo tas ir, manuprāt, kaut kas tāds, par ko citi bērni neaizdomājas pārāk daudz. Uh, visu laiku, kā teikt, jautā kaut ko no savas māmiņas un nesaprot, varbūt, cik patiesībā viņām ir grūti daudzos un daudzos brīžos, un kas būtu varbūt tāds kaut kas, ko jūs varētu pateikt? Um, es abrīnoju viņā tas, ka, kā visas, ko viņa visa dara, viņas visas kalpošanas un lietas vispār, uh, cik viņa ir ļoti atvērta pret cilvēkiem tiešām, un ka viņa vienmēr centīšies tā kā labu un palīdzēt, cik, jā, cik viņa spēja tik daudz ko izdarīt. Un, jā, un ļoti atbrīnoja, kā viņai ir tik liela ticība. Un, jā, un viņa ļoti atbrīno to, ka viņa māca to citiem un tiešām ļoti grib to dalīt. dalīt labā veidā foršā dalās to ar cilvēkiem. Jā, tas ir, man liekas, ļoti, ļoti, ļoti forši. Un, jā. Patiešām brīnišķīgi. Un Georgi? Um, nu man tā pieš, pa, paša lieta, ko Adriāna teica, um, eh, kad eh, viņi var man apkalpot visā šajā veidā, un um, man tas tiešām apbrīv, apbrīvina, cik viņa uh, stipra ir. Un, jā. es noteikti novērtēju savām māmiņām par to, cik izturīgi viņa ir un to, uh, cik bieži šīs lietas sakrājas un grūti darbi, un jo pieaugušiem parasti nedod tik daudz kā, šo iespēju, nezinu, pateikt, ko viņi domā par savu teikt, dzīves posmiem un to, cik daudz grūtās lietām viņi iet cauri. Un es kā vēlētos pateikties saviem māmiņiem par to, cik ļoti viņi cenšas un dara visu mūsu ģimenes labā. Un tagad Raidījuma noslēgumā palūksimies par mūsu māmiņām ar tēvreiz. Mūsu tēvs, tēvs kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Āmen. Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem, Radio Marija Latvija uzturēšanai. Paldies par tavu atbalstu!